Irādījumā arī Latvija klausītāja ir 9 un 3 minūtes. Pirmdienā 14. februārī ir TV ētrā priestris Pēteris Skudra un laiks eh, šīs dienas eh, katehēzei. Eh, liels paldies mūsu brīvprātīgajiem Valdim par ziņām un Sandrai par nodrošinātajām translācijām. Tad šajā dienā lielākā daļa sabiedrības svin svētā Valentīna dienu, kurš ir tāds iespējams trešā gadsimta moceklis, kurš ir atdevis savu dzīvību, lai nu, par spīti aizliegumam svinētu sakramentus, un tas sakraments, kura dēļ viņš tika apcietināts un arī nogalināts, tad esot bijis tieši laulības sakraments. Šodien arī baznīca svin svētā Kirila un Metodija svētkus, kuri evaņģelizēja slāvu tautas, tad īpaši varam viņu aizbildniecībai uzticēt visas mūsu austrumu robežas, īpaši tur, kur ir uh, Nu, šie arī saspīlējumi un spriedze Ukrainā, Baltkrievijā, Krievijā, lai Dievs dāvā mieru un sargā mūs visus no kara šausmām. Tad svētais Kirils un Metodijs bija nāca no Konstantinopolis, bet arī reizē, nu, tomēr saglabājot arī tādu vienotību ar Romu, ar pāvestu, evanģelizēja slāvu tautas, arī tad eh, rūpējās par šo tautu kultūru, eh, rakstību, ne par velti arī joprojām eh, šo alfabētu saucam par kirilicu, tad arī leģenda vēsta, ka brāļi tieši arī ir izdomājuši šo alfabētu, lai varētu rakstīt slāvu tautu valodā. Mieram tuvu arī ir pierakstījuši pāvesta Jāņa Pāvila otrā, svētā pāvesta Jāņa Pāvila otrā tāds pārdomas par abiem brāļiem un par to, kā abu, abi brāļi aicina mūs arī rūpēties par ekumēnismu, īpaši tad arī ar austrumu baznīcām. Šodien es piedāvāju šajā katehēzē un šajos svētkos, domājot gan par svēto Valentīnu un uh, Eh, sakramentiem, kas mūs stiprina īpaši tad par laulības sakramentu un visiem tiem, kas ir iemīlējušies arī, tad eh, domājot par eh, svēto Kirilu un metodiju un par mieru pasaulē, ieklausīties pāvesta Franciska uzrunā, kur viņš sacīja vakar, kā katru svētdienu pāvests tiekās ar svētceļniekiem svētā Pētera laukumā, kur ar viņiem lūdzās kunga eņģeļa lūkšanu un pirms tam uh, tad uh, tiek, uh, nu, pāvis dalās ar kādām pārdomām par tās dienas evaņģēliju, un vakar mums bija iespēja lasīt um, kalna svētības, kuras pierakstījis svētais Lūkas, uh, tad uh, droši arī tu klausītāji vari padalīties ar to, kā tevi uzrunā kalna svētības, kā tu varbūt saproti uh, kalna svētības, uh, kas varbūt ir tā doma, kas tevi uzrunā uh, lasot šīs svētījumus, varbūt tev kādi jautājumi rodās, tad droši vari iesaistīties šajā sarunā, zvanot uz numuru 67 969 131, arī rakstot īziņas uz numuru 266 77 272. Priecāšos par tavu aktīvu līdzdalību šajā raidījumā. Priestara katehēze – Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu, 9 no rīta. Jā, tad ir 9 un 8 eh, minūtes. Eh, šodien piedāvāju ieklausīties eh, pāvesta Franciska uzrunā, ko viņš sacīja vakar komentējot arī vakardienas evaņģēliju. Vakar liturģijā varējām pārdomāt kalna svētības, kalnas prediķi. Pāvests norādīja, ka šīs ir kā tāds mūsu garīgās dzīves centrs, un tās ir, nu, jā, Jēzus tās izcēja līdzīgi kā baušļus. Teksim, šis kalnas prediķis vispār ir īpaši Mateja evaņģēlīs to pieraksta tā plašāk, garāk, eh, Lūkas to pieraksta tā koncentrētāk, īsāk. Tu var teikt, ka tur tad arī ir viss apkopojums eh, mūsu garīgajai dzīvei tam, ko eh, Jēzus ir vēlējies pateikt. Šo vairāk arī šos prediķi pāvests ir komentējis savā dokumentā par svētumu – gaudēte tiek sultāte, priecājieties un līksmojiet, vai gavilējiet, eh, kuru arī Voksa Klēzi izdevniecība šeit Latvijā ir izdevusi eh, mūsu eh, valodā, un mēs varam to lasīt latviski, varam noteikti apmeklēt mieram tuvu mājaslapu, lai to iegādātos. Ļoti, ļoti vērtīgs, manuprāt, pāvesta tāds devums šīs šo svētību izpratnē, ja ir laiks, to noteikti var pārlasīt, kur viņš iet cauri katrai svētībai. Vakar tad pāvests norādīja uz to, ka Lūkas pieraksta to, ka par spīti tam, ka visi šie cilvēki ir sapulcējušies apkārt Jēzum, viņš vēršās tieši pie mācekļiem. Viņš saka, tik tiešām Pāvests saka, ka tiešām uh, svētības ir tas, kas uh, identificē vai definē uh, Jēzus uh, mācekļus. Uh, mēs uh, sakam svētības, svētīgi, uh, angliski tiek uh, lietots vārds beatitudes, uh, nevis blessings, ja, ka tā tad uh, tam vārdam tāda plaša uh, nozīme ir, Tas arī latīniski tiek lietot šis vārds beat, Beatus, eh, Beati, eh, no kurienes tad arī angļu valoda ir pārņēmusi un eh, grieķiski tad lietots tāds vārds, kas nozīmē gan laimīgs, priecīgs, gan arī svētīts. Tātad ievērojot šos, nu, šīs svētības, arī, teiksim, tā drīzāk Jēzus mums dod tādas pieturzīmes, pieturas punktus, kas mums palīdz būt gan svētiem, svētītiem, gan arī laimīgiem, priecīgiem. Ja, kad dzīvot svētu dzīvi nozīmē jā, būt, būt priecīgam, būt laimīgam, jā, ka svētums dod jēgu mūsu dzīvei, un caur to tad arī nāk tas lai, tā laime un prieks. Arī Pāvis Francisks bieži vien uzsver to, ka kristiešiem prieks ir ļoti raksturīga iezīme ja, jo tas arī prieks rodās no tā, ka mēs sekojam Jēzum. Mēs ne tikai zinām, nu, ka viņš tāds ir, mēs ne tikai uh, klausāmies viņā, bet mēs tad arī uzticīgi uh, viņam sekojam, ļaujam viņam sevi vadīt. Un uh, tas tad izpaužās vienmēr caur šo iekšējo prieku. Pat arī mēs piedzīvojam kādas skumjas un pārbaudījumus un grūtības savā dzīvē, mūsu sirdī saglabājas prieks – Un eh, tad, lai vienmēr, jā, eh, šīs svētības ir tās, kas mums palīdz izdarīt tādu sirdsapziņas izmeklēšanu, vai mēs joprojām esam Kristus mācekļi, vai mēs uzticīgi viņam sekojam. Un pavests tad kā piemēru eh, paņēma vienu tādu vienu šo svētību, svētīgi jūs esat nabadzīgie, jūs redz, iemantosiet Dieva valstību. Jēzus saka divas lietas, tātad e, svētīgi, jūs esat svētīgi un jūs esat nabagi. Ja, te, un viņi ir svētīgi vai laimīgi, priecīgi tāpēc, ka viņi ir nabagi. Un arī pāvests uzreiz pats uzdod jautājumu, kādā nozīmē tas ir domāts. Un tas tad arī tiek norādīts, ka Kristus mācekļi nemeklē prieku naudā, varā vai citos kādos materiālos labumos. Un mums ir vienmēr jāatcerās to, ka tās ir labas lietas, bet mēs vienkārši tās neizmantojam kā pašmērķi. Mēs uh, neredzam tās kā mūsu laimes, prieka, svētības uh, pamatu. Ja, bet tad pāvis saka, mēs meklējam prieku uh, Dieva dāvanās. Uh, kuras mēs sapro, saņemam katru dienu no Dieva. Tā ir dzīvība, radība, brāļi un māsas un daudzas citas lietas. Šīs eh, lietas ir, eh, vai šīs ir dzīvības dāvanas. Ja, un tad eh, mēs esam priecīgi dalīties labumos, kuri mums pieder, tāpēc, ka mēs dzīvojam saskaņā ar Dieva loģiku. Un pavas jautā arī pats, tad kāda ir šī Dieva loģika, un uh, dieva loģika ir nemeklēt uh, atlīdzību. Ja mēs, um, kā Jēzus mācekļi, mācāmies nemeklēt uh, nu, to, ka es kaut ko izdarīšu, es, es caur to nopelnīšu atpakaļ kaut ko. Ja, ka mēs uh, dalamies uh, ar otru uh, vienkārši viņa paša dēļ un esam gatavi nepieķerties tam, kas mums ir, lai dāvātu to citiem, kuriem uh, mēs redzam, ka ir vajadzīgs vairāk nekā mums. Tāpēc arī pāvests tad paskaidro, ka eh, nabadzība ir tāda attieksme arī eh, attieksmē pret dzīvi vispār. Jēzus eh, mācekļi nedomā par to, kas viņiem piedar, bet tāpat arī viņi nedomā par to, ko viņi jau zina, ka tas varētu būt jau viss, ko viņi zina, Un drīzāk tad eh, šī nabadzība izpaužās tajā, ka cilvēks ir gatavs mācīties katru dienu. Un caur to tad arī izpaužās šī nabadzība, caur eh, šo apziņu, ka mums ir jāmācās katru dienu. Jā, arī šeit pāvests, piemēram, varam atcerēties, ko viņš sacīja gan eh, dokumentā Moris Leticie, uzrunājot ģimenes, gan arī Kristus ir dzīvs, uzrunājot jauniešus, ka pat, ja uh, arī skolotājs vai vecāks vai jebkurš, kuram ir uzdota autoritāte par jauniešiem, dodās pie jauniešiem, viņš iet ne tikai ar šo domu, ko es tiem jauniešiem iemācīšu, bet viņš arī domā par to, ko es varu no viņiem mācīties. Jā, ka vienmēr ir šī, nu, tāda apziņa par to, ka es varu vienmēr apgūt kaut ko jaunu. Jā, tā, tā nabadzība nevis, ka mēs esam trūkumā, mēs vienkārši atzīstam to, ka mēs neesam pilnīgi, ka vienmēr mēs varam apgūt kaut ko jaunu, mēs vienmēr varam saņemt kaut ko vēl. Un tas no mums pieprasa tādu uh, pazemību, atvērtību, un ka mēs esam, uh, jā, neesam aizspriedumaini vai arī nespējīgi uh, būt elastīgi. Jā, ka tas, tas ir lietas, uh, kuras arī raksturo tad Jēzus mācekli, uh, raksturo garā nabadzīgu cilvēku, tādu, kurš ir pazemīgs, atvērts, kurš netur kaut kādus aizspriedumus, jau iepriekš pieņemtus aizspriedumus par kaut ko vai kādu, un kurš arī ir tad pietiekami elastīgs, lai spētu uh, izprast situāciju, pieņemt to un rīkoties saskaņā ar to, kā Jēzus aicina šajā situācijā rīkoties. Uh, Tālūk, tad uh, um, pavests arī dos kādu piemēru no iepriekšējās svētdienas lasījuma, bet par to parunāsim pēc dziesmas. Ļoti ceru klausītāji arī uz tavu iesaistīšanos, tad droši vari padalīties, kā tevi uzrunā kalna svētības un uh, kā varbūt tu centies tās uh, ievies savā dzīvē, varbūt tev kādi jautājumi rodās par uh, šīm svētībām, tad droši vari uh, zvanīt uz numuru 67 969 131, var ierakstīt īziņas uz numuru 266 77 272 un meklēsim tad atbildes kopā. Man nennt dich Fürst des Friedens und du bist mein Fürst des Friedens. Man nennt dich Fürst des Friedens bist mein Fürst des Friedens, man nennt dich wunderbarer Ratgeber. Und du bist mein wunderbarer Ratgeber. Man nennt dich wunderbarer Ratgeber. Und du bist mein wunderbarer Ratgeber. Man nennt dich stark. nenn dich Fürst des Friedens. Und du bist mein Fürst des Friedens. Man nennt dich Fürst des Friedens. Und du bist mein Fürst des Friedens. Man nennt dich wunderbarer Ratgeber. Und du bist mein wunderbarer Ratgeber. Man nennt dich wunderbarer Ratgeber bist mein wunderbarer Ratgeber. Man nennt dich starker Gott und du bist mein Starker. studijā Priesteris Pēteris Skudra. 9 un 21 minūte pirmdienā 14. februārī ar tevi ēterā priestris Pēteris Skudru un šodien ieklausamies pāvesta Franciska uzrunā svētceļniekiem Romā pirms lūkšanas kunga eņģelis, kur viņš komentēja vakardienas evaņģēlija fragmentu, kas ir ņemts no Lūkasa, sastās nodaļas. Lūkas arī, līdzīgi kā Matejs pieraksta šo kalnas prediķi šīs svētības, mazliet citādāk, kā to dara Matejs, bet tās joprojām mums tad atgādina par ļoti būtisku kristiešu raksturu iezīmi, ka mēs spējam atzīt uh, savu nabadzību, ka mēs esam nevis pieķērušies lietām, tādā veidā jūtoties droši vai kaut kādai dzīves attieksmei, jā, bet tas, ka mēs nemitīgi spējam atzīt to, ka mēs esam tādās mācekļa pozīcijās, ka mēs visu saņemam no Dieva, un tajā skaitā arī mēs varam ar vienu kaut ko jaunu iemācīties, un mēs uh, neuzsākam dienu jau ar kaut kādu iepriekš pieņemtu, pieņemtiem aizspriedumiem vai jau kaut kādu stīvumu, ja, bet ka mēs spējam vienmēr mācīties no jauna, esam elastīgi un ļaujam Dievam sevi vadīt. Pāvests sacīja savā uzrunā, ka pagājušās svētdienas evaņģēlijas mums piedāvāja labu piemēru – kur eh, mēs varējām lasīt par eh, sī, apustuli Sīmani Pēteri, eh, kurš ir nu, pieredzējis zvejnieks savas jomas profesionālis un kurš pieņem Jēzus aicinājumu izmest tīklus tādā nestandarta stundā un kurš piedzīvo šo pārsteidzošo lomu, kurš arī tad tā vietā, lai paturētu to lomu, jo padomājiet arī uh, Viņš piedzīvo lielāko eh, lomu savā dzīvē, eh, kas nozīmē, ka tā ir arī lielākā peļņa, kādu viņš būtu varējis iegūt. Kad viņš visu šo lomu, eh, savu šo tīklu, laivas atstāja krastā, lai sekotu kungam. Un tādā veidā Pēteris parāda sevi kā paklausīgu Jēzum, kurš ir gatavs atstāt visu un kļūt par Jēzus mācekli. Uh, Un pavas saka, mēs, kas esam pārāk pieķērušies paši savām idejām, kaut kādām lietām, kas mums dod drošību, mēs atklājam, ka mums ir ļoti, ļoti grūti sekot Jēzum. Mēs varbūt sekojam nedaudz, tikai tajās lietās, kur sakrīt mūsu viedoklis ar Jēzus viedokli, uh, bet tad, eh, ko, kas skar visas pārējās jomas, tad eh, tur mēs stāvam uz vietas. Pāvis saka, bet tas nav māceklis. Eh, varbūt iespējams mēs klausāmies, bet mēs noteikti viņam nesakojam. Un tad mēs iekrītam skumjās. Mēs kļūstam skumji, tāpēc, ka nu, jā, lietas, ko mēs piedzīvojam, nesakrīt. Ja mēs mēģinam arī izbēgt tad no uh, nu, tās realitātes nespējam to pieņemt, ka tā notiek citādāk nekā mēs to esam iedomājušies. Ja, savukārt, Pāvils saka, tie, kas ir īsti mācekļi, kuri ir īsti Jēzus sekotāji, viņi nebaidās uzdot jautājumus paši sev, viņi nebaidās pazemīgi meklēt Dievu katru dienu, un viņi ļauj tad arī uh, iedziļināties eh, tajā realitātē tādu, tādā, kāda tā ir, nevis eh, ieejot realitātē jau ar iepriekš pieņemtiem kādiem uzskatiem, nostājām un tad brīnoties, ka realitāte ir citādāka, nekā mēs to esam iedomājušies. Pavas eh, runā tad par tādu svētību paradoksu, ja, ka šīs svētības pasludina uh, nab, nu, nabadzīgos, tos, kuriem ir, tiem, kuriem trūkst kaut kādi labumi, ka tieši tie ir svētīgi, tie ir priecīgi. Un cilvēciski runājot, mēs domājam otrādāk, ka priecīgi ir bagātie, priecīgi ir tie, kuriem daudz kaut kas pieder, kuriem cilvēki, ir citi cilvēki, kas viņus apskauž, uh, kuriem ir kaut kādas drošības garantijas, bet viņš saka, tā ir pasaulīgs tāds skatījums uz dzīvi, un tas nav šo svētību skatījums. Jēzus turpretī pasludina pasaulīgos panākumus par izgāšanos, tāpēc, ka tie ir balstīti uz egoismu, kas mūs tā kā piepūš, bet atstāja mūsu kā sirdi tukšu, Ja, un tad uh, savukārt šie svētību uh, paradoksi parāda to, ka mācekļi uh, ļauj sevi izaicināt. Un te mēs arī daudzi kristieši esam, nu, mums tas arī ir jautājums, vai mēs ļaujam Dievam sevi izaicināt, mm, vai mēs esam gatavi pieņemt realitāti tādu, kāda tā ir, bieži vien mēs arī dzīvojam tādās balts, melns kategorijās, un tad, ja kaut kas neiekļaujās šajās kategorijās, mēs tā kā to gribam nostumt malā, vai mēs negribam par to domāt, vai mēs mēģinām tad iespiestot tajās kategorijās, nespējot, nu, tos pakāpties mazliet malā, un arī tad, nu, pārbaudīt savus uzskatus, vai tie tiešām ir autentiski un pareizi. Ja, mēs arī, es domāju, gan uh, Te arī daudz ir, piemēram, runāts par dialogu ar citām konfesijām, ar citām reliģijām, un mums klausītāji ir jautājuši, kāpēc baznīcai vajadzētu būt dialogā ar citām reliģijām, kas ir tas, ko mēs no viņiem varam tur mācīties, vai mums nav nekas, ko no viņiem paņemt, tāpēc, ka, lūk, baznīcā jau ir viss pilnība, protams, jā, bet uh, mēs varam būt dialogā, tāpēc, ka otrs neapdrauda manu identitāti, savukārt cilvēks, kurš nav stabils savā identitātē, kurš baidās par savu identitāti, tāpēc arī viņš būtu bai, baidās būt attiecībās ar citiem. Tāpēc arī es domāju, daudzi baidās no šī sinodālā ceļa, arī šeit radio Marija ēterā kādā raidījumā izskanēja tas, ka šis citnodālais nu, ceļš nav katolisks un baznīca ir tikai jāmāca cilvēkus, tai nav jāklausās cilvēkos, bet tas ir absurds. Baznīca, baznīcas tēvi ir sacījuši jau no pirmajiem gadsimtiem, ka eklēzijas semper reformandeist, baznīca vienmēr mainās. Ja, un lai varētu mainīties, tad tai ir vienmēr jāizjautās sevi, ir jāapšauba sevi. Uh, jā, ir jāuzdod šie jautājumi, ka nav viss pašsaprotams. Svētais Akvīnas Toms, piemēram, jā, 13. gadsimtā saraksta teoloģijas summu, un viņš neiziet no šī pieņēmuma, ka Dievs jau eksistē. Viņš iesāk savu teoloģijas summu tieši ar šo jautājumu, vai Dievs eksistē. Ja, ka visizcilākie, viens no visizcilākajiem teologiem, kāds pasaulē ir bijis, uh, uz kuru mēs atsaucamies vēl šodien, pat viņš uzdeva šo jautājumu, vai Dievs eksistē? Ja, un, un tad kopā meklē atbildes ar svētiem rakstiem, ar filozofiem, ar saviem laika biedriem, ar eh, to, ko viņš atrod. Ja. Tā kā baznīca vienmēr ir uzdevusi jautājumus, un arī šis sinodālais ceļš patiesībā ir tas, ko baznīca ir gājusi vienmēr un, un turpiniet, ja, ka mēs neiesēžamies, neiestāvamies uh, kaut kur uh, iepriekš pieņemtās nostājās. Mēs nemitīgi esam gatavi uzdot jautājumus, nemitīgi esam gatavi pārmaiņām, kur Dievs mūs ved. Ja, caur to tad arī izpaužās tas, ka mēs esam uzticīgi Jēzus mācekļi, ka mēs spējam ļaut Dievam sevi vadīt, ka mēs ļaujam viņam sevi izaicināt, ka mēs, uh, jā, reizēm tiekam vesti cauri uh, sarežģītam un grūtam, nogurdinošam svētceļojumam, bet tas vienmēr pavada mūs ar prieku. Ja, līdzīgi kā mēs ejam svētceļojumā uz Aglonu vai uz Skaistkalni, jā, pa ceļam ir grūtības, bet vienmēr arī ir prieks, ka tu esi pārvarējis šīs grūtības, prieks par cilvēkiem, kas ir līdzās, prieks par noieto ceļu un prieks par mērķi, uz kuru mēs virzamies – Ja, un tad arī pāvests norāda uz to, ka ļaujot Dievam sevi vadīt, ļaujot Dievam sevi pārsteigt, pakļaujoties šai kalna svētību loģikai, mēs esam piepildīti ar prieku. Ja, tad arī viņš vēlreiz atgādina to, ka šis vārds svētīgi nozīmē gan priecīgi, laimīgi, gan arī svētīti. Un tas parāda to, ka mēs esam atbrīvoti no mūsu verdzības, tādai eh, centrēšanai uz sevi, ka lūk, es zinu, es varu, eh, man sanāk, eh, es kaut kas esmu un tā tālāk, ja. bet tad tas arī liek mums noslēgties no citiem. Savukārt, ja mēs atveramies citiem, tas nenozīmē, ka mēs noliedzam savu identitāti, to, kas mēs esam, bet mēs neesam ieslēgušies, un tas mūs piepilda ar prieku. Uh, Ja, un vienmēr prieks mūs piepilda tad, kad mēs izējam uz āru, izējam no sevis, kad mēs esam gatavi dalīties, nevis tikai ieraujamies sevī savā identitātē, it kā sargājot, it kā sargājot sevi. Protams, nevar uh, iekrist otrā galējībā, ka es uh, pazaudēju sevi un es uh, pārņemu otru identitāti. Protams, ka nē, bet pāvis tad veselu encikliku par to uzrakstīja visi brāļi, Arī tad norādīja, ka svētais Francisks ir izcils piemērs, ka viņš saglabājot savu identitāti, spēja būt attiecībās un dāvāt sevi mīlestībā, kalpošanā šim musulmaņu sultānam. Ja, ka viņš nepazaudē savu identitāti, bet tāpat laikā viņš sevi dāvā šī sultāna rīcībā un uh, 800 gadus mēs jau uh, svinam šo vēsturisko tikšanos, kura uh, iespējams būtu nesusi daudz vairāk labu augļu, ja tā laika sabiedrība būtu tajā saskatījusi laiku zīmes, bet, protams, daudziem cilvēkiem likās, nu, ko tad mēs no tiem musulmaņiem tur varam mācīties, mums ir jāiet ar viņiem karot. Protams, ka tur arī apakšā bija politiskas intereses, ekonomiskas intereses, jā, un tad šīs miera sarunas, kuras bija iesācis svētais Francisks, neizdevās novest līdz galam, bet uh, Tas joprojām kalpo kā labs paraugs, ko nozīmē būt atvērtam, būt otra rīcībā un tāpat laikā saglabāt savu identitāti, saglabāt savu uh, apziņu par to, ka es esmu vērtīgs, bet neieslēgties arī savā egoismā, kas uh, bieži vien, diemžēl, notiek un kam mēs pakļaujamies. Uh, jā, tad uh, mācekļi ir tie, kuri ļauj Jēzum sevi vadīt, kuru sirdis ir atvērtas Jēzum, uh, un kuri ir gatavi viņam sekot. Un eh, tad pavests arī noslēdza šo savu uzrunu uzdodot jautājumus sveceļniekiem, vai man ir šī mācekļa gatavība, vai es eh, varbūt tomēr esmu stīvs savos uzskatos eh, par to, ka man vienmēr ir taisnība, kurš, ka es esmu apmierināts ar to status quo, kurā es esmu, tāds kāds es esmu, ka man ir sajūta, ka es jau esmu visu sasniedzis. Ja, un pāvests tad uzdod jautājumu, vai es ļauju sevi iekšēji nepiesaistīt šim svēt, svētību paradoksam. Ja, ka es neesmu piesaistījies iekšēji, neesmu piesaistījies lietām, kuras mani var kavēt, sakot Jēzum, ka es ļauju viņam sevi izvest no šī manu Eh, paša ideju ieslodzījuma, un vai es esmu gatavs atvērties svētību loģikai, eh, atstāt malā eh, visas grūtības, lai priecātos kopā ar Jēzu, sekojot viņam, vai esmu, jā, vai esmu priecīgs, vai manu sirdi piepilda prieks, jo prieks tad ir arī izšķiroša raksturiezīme, kas raksturo Kristus mācekli. Uh, un vai es eh, ļauju Jēzum piepildīt eh, manu sirdi ar eh, savu prieku. Tie tad ir jautājumi, kurus mēs varam šodien sev uzdot. Nu, laiks atkal dziesmai, pēc kuras tad turpināšu ar jūsu komentāriem. Ceru klausītāji, ka arī tu uh, atradīs laiku, lai dalītos, lai nepaliktu ieslēgts savās idejās, savos uzskatos, savā pieredzē, bet tad dalītos, eh, dalītos ar mums pārējiem, tad droši zvani uz numuru 679969131, var arī rakstīt īziņas uz numuru 266-77272, var arī padalīties ar to, kā tu eh, vari eh, praktizēt šo svētību, būt nabadzīgam, nepiesaistītam savām idejām vai saviem īpašumiem un ļaut Dievam sevi pārsteigt, būt gatavam mācīties, būt gatavam sekot Jēzum un piep, būt piepildītam ar viņa prieku, par spīti arī visām tām grūtībām, ko sekošana Jēzum var sevi ietvert. Tad priecāšos par tavu dalīšanos. Mm. Es lūdzu, ienāc tajā vietā manā sirdī. Es lūdzu, ienāc tajā vietā manā sirdī, kuru tikai tu viens spēj iedināt, kuru tikai tu viens spēj mierināt. Es lūdzu, ienāc tajā vietā manā sirdī. Es lūdzu, ienāc tajā vietā manā sirdī kas bez tevis nesadzīst, kas bez tevis nenorimst. Jo tu esi mana upe, manas dzīvības upe, jo es esmu. Es lūdzu, ienāc tajā vietā, manā sirdī. Es lūdzu, ienāc tajā vietā, manā sirdī. Jo tu esi. savā vietā, manā sirdī. Es lūdzu, ienāc savā vietā, manā sirdī. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Jā, šodien eh, tad, eh, varējām ieklausīties pāvesta eh, Franciska uzrunā un pārdomās par uh, kalna eh, svētībām, īpaši par šo pirmo svētību, tad ko nozīmē būt nabadzīgiem, tātad būt gataviem sevi pārsteigt, būt gataviem mācīties un um, nepieņemt lietas par pašsaprotamām. Eh, paldies Lilijai, kur raksta, ka Dieva žēlastība ir neaptverama pāri visām saņemtajām dāvanām, un Tad arī viņa saka, ka vēlas dzīvot vairāk ar Dieva loģiku, nemeklēt vien savu, bet būt gatavam dalīties un daloties, tad arī atklāt, ka mēs saņemam tik daudz. Kāds cits no jums raksta, vai Salamanam nebija jāievēro bauslis, tev nebūs laulību pārkāpt, un viņa harēmas sievietes var saukt par sievām. Nu, jāsaka, jā, ka tāds... Um, Nu, lielākoties tomēr mēs e, jūdu kultūru atrodam šo monogāmiju, bet e, nu, redzam arī to, ka pieļāva arī poligāmiju, tātad daudzsievību, un e, tas gan arī ķēniņš Dāvids, gan Salamans, viņiem bija vairākas sievas, tāpat arī vēl citiem tur ir bijušas vairākas sievas. Nu, tajā laikā tas tā, tajā kultūrā tika tolerēts un pieņemts. Bet jā, mēs arī redzam to, ka jau lielākoties tomēr jūda kultūrā e, praktizēja e, šo monogāmiju un arī redzam jau tad, kad Jēzus ienāk e, pasaulē, tad jā, jau tas jau ir tā nostiprinājies. Gal galā arī Jēzus tikai apstiprina, apstiprina šo mūzus mācību no radīšanas grāmatas, jā, ka vīrs atstāja visu eh, sievas dēļ un eh, dodās pie viņas, lai būtu divi viena miesa. Eh, bet, jā, nu Salamana laiks ir cits laikmets, kur poligāmija bija, bija respektēta, bija pieņem, pieļauta, teiksim tā, un, nu, jā, redzam arī, ka Salamanam tas bija kā tāds klupšanas akmens, vēlāk pakļaujoties arī šo sievu dievībām, kas nenozīmē, ka lūk tagad viņš, nu, būdams attiecībās ar šīm sievām, tad arī pazaudēja savu ticību, un arī mēs tad, esot attiecībās ar citām reliģijām vai citām konfesijām, pazaudēsim savu identitāti, nē. Jā, bet, protams, ka mums ir jābūt uzmanīgiem, nekrist kādās galībās. Tālūk, Tā kā arī domājot par eh, šīm svētībām un eh, par prieku, pāvests Francisks tad uzrunāja vakar eh, visus svētceļniekus un aicināja uz lūkšanu, un arī mēs visi varam lūgties par mieru pasaulē. Īpaši pāvests saka, ka viņš raugās uz Ukrainu ar raizēm, uz to spriedzi, kas valda šeit, un tad viņš apelē uh, Eh, pie visu eh, politiķu sirdsapziņām viņš arī lūdzas visvētākās jaunavas Marijas aizbildniecību eh, par mieru un aicina arī mūs lūgties par mieru pasaulē. Tāpat arī pāvests aicina pievērst uzmanību mūsu austrumu robežai un tiem bēgļiem, kas atrodās uz šīs robežas, piemēram, Lietuvas karitās, uh, sestdien saņēma no pāvesta Franciska fondiem, no Vatikāna fondiem 50 tūkstoši eiro, lai atbalstītu tos migrantus, tos bēgļus, kuri atrodas uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas, un šī nauda tiks iztērēta medikamentu iegādēji, pārtikas iegādēji un siltu uh, drēbju iegādēji, lai atbalstītu un palīdzētu šiem cilvēkiem, kuri ir iesprostoti uz e, šīm robežām, e, tad arī, arī mēs e, noteikti varam paraudzīties, jā, kas, tas ir tāds labs atgādinājums arī mums paraudzīties, ka tie cilvēki, kas nāk pāri robežai, nav tikai kaut kāda statistika, bet tās ir reālas personas, uh, kurām ir nepieciešams mūsu garīgs atbalsts un arī mūsu e, praktiskais atbalsts, kas izpaužās caur e, tuvāk mīlestības darbiem. Un e, jā, arī noteikti, pat ja arī mums nebūtu šo bēgļu, tāpat mēs varam paraudzīties, kā mēs varam atbalstīt savas karitās grupas savās draudzēs, lai uh, rūpētos par tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd ir viss grūtāk, kuriem ir nepieciešams mūsu atbalsts, um, saruna, klātbūtne, um, pārtika, drēbes, pajumte, uh, mierinājums, uh, kāda medicīniska aprūpe. Tas viss tad ir vajadzīgs uh, šiem cilvēkiem un mēs, uh, kas arī esam gatavi sekot, uh, Kristum, kas gribam būt Kristus mācekļi, tad tas ir viens veids, kā mēs varam pārvarēt šo savu iegrožotību, eh, savos uzskatos un savu ierobežotību, ka mēs spējam sev atvērt šo cilvēku vajadzībām un doties pie eh, viņiem, lai viņiem kalpotu un dalītos ar viņiem. Nevis saskatītu tikai kādu apdraudējumu, tā kā uh, lai eh, šis eh, Vatikāna atbalsts Lietuvas karitās eh, grupai kalpo kā tāds arī atgādinājums mums rūpēties par tiem cilvēkiem, kas meklē patvērumu mūsu zemē, nodrošinot viņiem gan pastorālu, gan praktisku aprūpi. Ja, un īpaši varbūt tad, tas, jā, šeit Rīgā mēs redzam ļoti daudz uh, ārzemju eh, studenti, ārzemju cilvēki, kas nāk no ārzemēm, lai šeit strādātu. Tad eh, kādu, kādu pastorālo aprūpi mēs veicam viņiem šeit, un eh, varbūt kāds jums klausās un saka, nu jā, bet es jau savā draudzē nepieņemu nekādus lēmumus un tā tālāk, bet varbūt tieši tu vari tad arī pieiet, redzot to, ka tavā draudzē ir kādi cilvēki no citām zemēm, pieeja un paprasi, no kurienes viņi ir, kā viņiem šeit klājās, uh, vai viņiem ir viss nepieciešamais, lai iejustos. Varbūt viņiem vajag vienkārši kādu vietējo, kas viņiem izrāda savu laipnību un to, ka viņi šeit ir gaidīti un ka mēs priecājamies, ka mēs varam dalīt mūsu zemi, mūsu valsti ar šiem cilvēkiem un ka viņi var te justies labi un droši. Un tur tev nav vajadzīgs nekāds iedrošinājums un akcepts pastorāla programma no tavas draudzes. Vienkārši esi laipns pret tiem cilvēkiem – apveicājies, kā viņiem iet, no kurienes viņi nāk, ko viņi studē, ko, kur viņi strādā, un eh, jā, kāda ir viņu ģimenes situācija mājās, eh, kas ir eh, tie, kas palikuši viņu zemē un tā tālāk, tad caur šādu draudzību mēs arī redzēsim, ka tie cilvēki ir reālas personas ar saviem dzīves stāstiem. Un tāpat arī tad pāvests Francisks mums uh, atgādina to, ka drīzumā tuvojas atkal jubilejas gads. Ir šie kārtējie jubilejas gadi, mm, kurus mēs svinam kopš 1300. gada. Pēdējais bija 2000. gadā, milēniumā, kuru tad arī baznīca svinēja kā jubilejas gadu. Pāvests Jānis Pāvils II bija arī uzrakstījis vēstījumu šim gadam, uh, Eh, tad eh, tagad drīz būs pagājuši 25 gadi, baznīca atkal svinēs, jo nu, tagad tā tradīcija pēdējos, nezinu, cik gadsimtus, ir tāda, ka katrus 25 gadus mēs svinam jubilejas gadu. Eh, bija arī ārkārtējais jubilejas gads 2016. ja nemaldos, jo Radio Marija tieši sāka skanēt ārkārtējā šajā žēlsardības jubilejas ganā tad uh, tagad drīz būs kārtējais. Un uh, pāvests Francisks tad aicina uh, kristiešus gatavoties uh, šai 25. gadskārtē. Viņš ir arī izvēlējies moto uh, cerības svētceļnieki, un uh, viņš vēlas, lai šis žalsardības gads, šis jubilejas gads atjauno mūsu universālās brālības izjūtu, ka mēs uh, neesam vienaldzīgi pret tiem, kas mums ir līdzās, jo īpaši, kā parasti pāvests uzsver visus nabadzīgos, tos visus miljonus vīriešu un sieviešu un jauniešu un bērnu, kuri nevar dzīvot cilvēka cieņā atbilstošos apstākļos, ka mēs sadzirdētu nabadzīgo balsis, kuri mūsdienās ir mums apkārt, uh, lai mēs atcerētos to, ka visiem cilvēkiem ir tiesības eh, uz zemes resursiem, zemes augļiem, lai nodrošinātu cieņpilnu dzīvi, tāpat arī pāvests pievērš uzmanību eh, jubilejas gada garīgajai dimensijai, kas vienmēr jubilejas gadi ir saistīti ar atgriešanos, ar eh, lūkšanu, ar rūpēm par Eh, nu, savu ticību, cerību un mīlestību, eh, ka mēs arī tad izpaužam savu ticību un cerību un mīlestību rūpēs gan par nabagiem, arī rūpēs par mūsu kopējām mājām, par vidi, par dabu, kurā dzīvojam. Arī šobrīd tad eh, Latvijā ļoti daudz sarunas ir, piemēram, par šo atkritumu uh, samazināšanu, kas ir ļoti, ļoti vērtīga un vajadzīga nepieciešama saruna, uh, un rūpes par visu radību, tad arī ir tas, kā mēs varam paust savu paklausību Dieva gribai un pateicību par visu to, ko viņš mums ir dāvājis. Un arī tad, jā, lūgties, lūgties par šo žālsardības uh, eh, jubilejas gadu, uh, lai tas varētu nest uh, visus augļus, un, protams, ka tas arī ir saistīts ar grēku piedošanu, arī ar atlaidām, caur kurām izpaužās Dieva žālsardība. Uh, Eh, paldies Lilijai, kur eh, raksta mums visiem sveicienu eh, Valentīna dienā, lai valda miers, veselību un mīlestību. Paldies tev, Lilija. Kāds cits jautā, jā, tas Lūkas evaņģēlijs tad, tad runā par svetībām un pēc tam arī tad saka bēdas jums bagātajiem, kas esat pēduši, uh, kas tagad smējaties, un jautājums tad nesaprot, vai tad ir slikti priecāties būt pēdušam, kad visa pietiek, vai tiešām vienmēr jābūt trūkumā, ja Dievs devis darbu un ar nopelnīto pietiek, protams, ka nē. Bet runa ir tas, ko Pāvils saka par pieķeršanos šīm lietām, ka es nemeklēju uh, drošību šajās lietās. Un ja es esmu paēdis, tad es vienmēr atceros arī par tiem, kuriem ir nepieciešama pārtika un dalos ar to ja man ir darbs un dzīvošanai iztika, tad es arī vienmēr redzu, par ko es varu parūpēties ar šo savu iztiku, ka man nav tā, ka klausies, zini, man vēl nav pietiekami iekrāts, lai pašam būtu droši un tikai tad es par tevi rūpēšos, bet nē, es tagad varu par tevi parūpēties un dalīties ar to, kas man ir jau tagad. Jā, un arī, protams, priecāties pāvests pats saka, ka prieks ir uh, viena no kristiešu rakstura iezīmēm, bet prieks, kas rodās no šīs sekošanas, kristuma gatavības, atklāt to, ka es neesmu pašpietiekams ar to, kas man ir, ka man ir vajadzīgs otrs cilvēks, ar kuru es varu dalīties, un caur to tad es gūstu to prieku. Tas ir tas prieks, kas man arī piepilda. Valentīna mums raksta, Man ļoti palīdz klusā lūkšana, izjūtu Dieva tūmu, mīlestību un vadību. Dievs palīdz ieskatīties sevi, iepazīt sevi, atklāt savus trūkumus, nepilnības, savu egoismu. Krītot un ceļoties notiek cīņa ar savu es. Dieva mīlestība, žālsirdība pavada šajā ceļā un vainago ar mieru, prieku sirdī attiecībās. Tas labāk ļauj iepazīt Dieva vārdu un īstenot to savā dzīvē. Cik liela ir Dieva mīlestība! Paldies un slava Dievam! Paldies, Valentīna, par tā vīziņu, tad ar to arī noslēgšu šīs dienas katehēzi, tad lai mums visiem izdodās būt atvērtiem Dieva žēlistībai, Dieva vadībai un būt gataviem atzīt to, ka mēs varam piedzīvot patiesu prieku un gandrību tikai tad, kad atzīstam savu pazemību Dieva priekšā, ka viss tas, kas mums ir, mēs atzīstam, ka mēs saņemam no viņa kā dāvanu, un ka mēs ar to visu tad esam gatavi dalīties ar citiem, lai tas viss arī nestu augļus mūsu un citu cilvēku dzīvē. Un paldies tad arī visiem tiem, kuri dalaties šeit ēterā ar to, ko jums Dievs ļauj piedzīvot. Tas arī bagātina mūs visus un liels, liels paldies visiem tiem drosmīgajiem, kuri zvanat, rakstat, dalaties. Paldies arī visiem tiem, kuri ziedojat un atbalstat rādījumu arī darbību arī jūsu dēļ un pateicoties jūsu žēlsirdībai, jūsu šai celsardībai un dāsnumam, rādījumam arī var joprojām nodrošināt savu skanējumu.